Bab 17. Esuke kabeh pengareping imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi padha gawe putusan arep nyedani Gusti Yesus. Panjenengane banjur dibondo, nuli diirit kapasrahake marang Pilatus, gubernur peperintahan Rum ing wilayah kuno. Naliko Yudas sing ngulungake Gusti Yesus ngerti yen panjenengane bakal diukum pati. Dheweke keduwung, banjur mbalekake duwite telung puluh sekel seloko marang para pengarping imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi. Ature, kula sampun damel dosa dening ngulungaken tiang ingkang boten lepat ngantos dipun hukum pecah. nanging para pengarping imam sarta para sesepuh mau padha mangsuli peduli apa kuwi ra urusanmu dhewe Yudas banjur nguncalake duit mau ana ing pedaleman suci nuli lunga lan ngendhat Para pengarping imam nuli padha njupuki duit mau lan muni iki duit getih dadi ora kena dilebokake ana ing pedhi pisungsung ing petalemane Allah Sawise padha sarujuk duit mau nuli dienggo tuku lemai, tukang grabah. Lemah mau digawe kuburan kanggo ngubur wong neneko sing mati ing kuno. Mulane tekan seprene, palemahan mau disebut hakel domo, tegese palemahan getih. Serono mengkuno kelakon temenan opo sing dingandikaake dening Nabi Yeremia mengkene. Podo nampani duit, telung puluh sekel seloko, ya regane wong siji sing disarujuki dening bangsa Israel. Duit mau nuli dienggo tuku palemahan kundi, kaya sing didawuhake dening pangeran marang aku. Gusti Yesus banjur dipriksa dening Pilatus, gubernur ing negara kuno. Pilatus ndangu Opo kue ratune wong Yahudi? Inggih, leres. Nanging bareng para pengarping imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi padha ngajokake pendakwa-pendakwa marang Gusti Yesus. Panjenengane ora kersa mangsuli babar pisan. Mulane Pilatus ngandika marang Gusti Yesus, Opo kue ora ngateake gugatan-gugatan sing diajokake marang kue kuwi?" Nanging Gusti Yesus ora nanggapi pitakoni gubernur mau nganti gubernur gumun banget. Wis dadi padatan ing wektu semono. Saben dina Paskah gubernur ngluwari wong hukuman siji sing disuwun dening wong akeh. Nalika semono ana wong hukuman sing dikunjoro, jenenge Barabas. Bareng wong sing padha nglumpuk wis akeh, Gubernur Pilatus nuli ngandika marang wong akeh mau. Sopo sing kok suwun luar? Barabas apa Yesus? Sing ketelah Kristus. Nggone ngandika mengkono mau awit Pilatus mirsa yen wong Yahudi nggone masrahake Gusti Yesus kuwi merga saka drengkining atine. Nalika Pilatus lagi lenggah ing kursi pengadilan, garwane ngutus utusan supaya matur marang Pilatus mengkene. Panjenengan sampun tumut-tumut ing perkawisipun tiang mursid menika. Awit kala wau dalu kula supeno sarta krau sedih sanget margi panjenenganipun. Nanging para pengarping imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi terus padha ngojo-ojoki wong akeh kang ana ing kono supaya nyuwun marang Pilatus ngluwari Barabas lan nyedani Gusti Yesus. Pilatus banjur ndangu meneh marang wong akeh mau. Wong loro kuwi sing endi sing kok karepake tak luwari? Wong akeh mau nuli padha mangsuli. Barabas. Pilatus banjur ndangu meneh. Yan mengkono, banjur Yesus sing disebut Kristus kuwi karepmu dak kapakake? wong akeh mau saur manuk ature dipun salib kemawon pangandikane pilatus meneh nanging apa kaluputane wong iki wong akeh mau malah saya seru pambengoke kasalib pilatus pirsa yen pambudidaya sateruse wis ora ana gunane malah bisa njalari kaanane saya tambah kisruh mulane banjur mundut banyu nuli wiji asta ana ing ngarepe wong akeh sarta ngandika aku ora tanggung jawab tumrap gedhe wong iki kuwi urusanmu dhewe wong akeh mau nuli mangsuli bebarengan inggih kersanipun kula lan anak-anak kula ingkang nyangi paukumanipun pilatus banjur nuruti karepe wong akeh barabas diluari lan dawuh supaya Gusti Yesus disiksa sawise nuli disalibo. Para prajurite Pilatus banjur ngirit Gusti Yesus mlebu gedhong gubernuran. Nuli podong lumpuk saubenge Gusti Yesus. Jubah agemane Gusti Yesus dicupuk, diganti jubah wungu. Prajurit-prajurit mau nuli gawe makuto saka caranging wit-witan sing ana erine. Makuto eri mau nuli diagemake ing mestakane Gusti Yesus. para perjurit mau nulin jupuk teken dicepengake ing astane Gusti Yesus sing tengen sawise kuwi banjur padha sujud ing ngarsane karo moyoki panjenengane ngaturaken kasugengan ratunipun tiang Yahudi Perjurit-perjurit mau padha ngidoni Gusti Yesus jupuk teken sing diasto dening panjenengane lan dikebukake ing mistakane sawise rampung nggone nyenyamah jubah wungu sing diagemake Gusti Yesus disalini agemane piyambak meneh banjur diirit metu arep disalib ana ing dalan sing metu saka kutha para prajurit sing ngirit Gusti Yesus mau kepethuk wong sing jenenge Simon asale saka kirene Simon mau dipeksa dening para prajurit manggul salibe Gusti Yesus lakune banjur tekan panggonan sing aran Golgota sing tegese panggonan cumplung. Ing kono Gusti Yesus dicaosi unjukan anggur sing dicampuri rempelu. Sawise dikedapi, Gusti Yesus ora kersa ngunjuk. Gusti Yesus nuli disalib. Agemane diedum-edum nganggo dilotre. Para prajurit nuli padha linggih ana ing kono. Njogo Gusti Yesus. Ing sandhuwure mistakane, dipasangi tulisan sing nerangake pendakwa tumrap panjenengane. Unine, iki Yesus wong Nasaret, ratune wong Yahudi. Nalika semono ana begal loro sing disalib bebarengan karo Gusti Yesus. Sing siji ana ing sisih tengene, sijine ana ing sisih kiwane. Wong-wong sing padha liwat ing kono padha gedhek-gedhek sarta moyo i Gusti Yesus. padha muni mengkene kowe sing arep mubrah pedaleman suci lan bangun meneh sajrone telung dina yen kowe nyoto putrane Allah coba luwarana awakmu dhewe Muduno saka salib mengkono uga para pengareping imam lan para ulama sarta para sesepuhe bangsa Yahudi padha moyok Gusti Yesus padha muni mengkene wong liya diluwari nanging luari awake dhewe ora bisa wong iki rak ratune Israel to ben mudhun saka salib nuli aku bakal padha percaya dheweke ngendelake Gusti Allah lan kondo yen dadi putrane Allah saiki padha dideleng wae apa Gusti Allah bakal nyelametake dheweke para begal sing padha disalib iya padha melu-melu moyo i Gusti Yesus Wiwit jam rolas awan, ing satanah kuno dadi peteng, suwine telung jam. Bareng kira-kira jam telu sore, Gusti Yesus nguwuh kelawan swara-swara, Eli, Eli, lama sabah tani. Sing tegese, doa Allah, doa Allah, keng menopo kawulo paduka tega aken. Wong sawetara sing padha ngadeg ana ing kono padha ngrungu pangandikane Gusti Yesus mau. nuli padha muni. Wong kuwi ngundang Elia. Ana wong siji sing enggal-enggal nyupuk kembang karang lan dicelupake ana ing anggur kecut. Kembang karang mau digawekake garan saka glagah. Nuli dicaosake Gusti Yesus supaya dicecep. Nanging wong-wong liyane padha muni, "Mengko dhisik, coba dienteni." Apa Elia teko temenan ngluwari dheweke? Gusti Yesus banjur nguwuh meneh kelawan swara suruh nuli sedo. Nalika semono geber sing gumantung ing pedalaman suci suwek dadi loro. Wiwit saka ing dhuwur tekan ing isor. Bumi gonjang kanjing lan gunung-gunung karang padha bengkah. Kuburan-kuburan padha mengo lan akeh umat Gusti Allah sing wis padha mati diuripake meneh. Sawise Gusti Yesus wungu saka ing seto, wong-wong mau padha metu saka kuburane, banjur padha mlebu ing kutha Yerusalem, ing kono akeh wong sing padha weruh. Kumandan dalasan para perjurite sing padha njaga Gusti Yesus, bareng ana lindulan nyipati kabeh sing kelakon mau, padha wedi banget, nuli padha muni, nyoto, panjenengane kuwi putraning Allah. Ing kono akeh wong wadon sing lagi padha ngawasake saka kadoan. Wong-wong kuwi sing maune padha nderekake Gusti Yesus saka ing tanah Galilea perlu ngladosi panjenengane. Kayata Maria Magdalena, Maryam ibune Yakobus, lan Yusuf tuwin somae Sepedius. Bareng wis sore, ana wong sugih saka Arimatea teko, jenenge Yusuf. Yusuf kuwi murite Gusti Yesus sowan marang gubernur Pilatus nyuwun layone Gusti Yesus Pilatus nuli dawuh supaya layone Gusti Yesus diwenehake Yusuf banjur njupuk layon mau nuli diulesi nganggo mori putih memplak layone Gusti Yesus mau banjur disarekake ana ing kuburane Yusuf dhewe sing isih anyar Kuburan mau wujud guwa sing digrawong ing padas. Sawise nutup lawanging pesarian nganggo watu gedhe, Yusuf banjur lunga. Maria Magdalena lan Maryam sijine padha keri ana ing kono, lungguh ing sangarping pesarian. Esuke ya kuwi dina Sabtu, para pengarping imam lan para wong Farisi padha bebarengan suwan ana ing ngarsane gubernur Pilatus lan padha matur Bapak gubernur kawula sami kengetan bilih juru penasaran menika nalika taksih gesang nate mungel mekaten sawise telung dina aku bakal urip meneh Milo prayogi menawi panjenengan dawuh supados kuburipun kajagi ngantos tigang dinten sebab menawi mboten mekaten Para muridipun sami saged nyolong layon wau, lajeng sanjang dateng tiang-tiang sanes. Gusti Yesus urip meneh. Srana mekaten badhe tuwuh penasaran enggal. Engkang langkung awon ketimbang kalian ingkang rumiyin. Pilatus banjur dawuh, "Wis nggawa prajurit. Kuburane jaganen saprayugane." Wong-wong mau nuli padha mangkat menyang pesareane Gusti Yesus. pesarean mau disegel, lan watu sing kanggo nutup pesarean mau dicap. Sawise kuwi banjur akon para prajurit jaga ana ing kono.